50 languages. 37 37ระหว่างเดินทาง An c a m มเขาขับรถจักรยานยนต์ Ell va en moto. เขาขี่จักรยาน Ell va en bicicleta. เขาเดิน Ell va a peu. เขาไปโดยเรือใหญ่ Ell va en vaixell. เขาไปโดยเรือ Ell va en barca. เขาว่ายน้ำ Ell neda. ที่นี่อันตรายไหมคะ Que és perillós estar aquí? การโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะคิสเปริลสเฟอตุสต็อปซอลมันอันตรายไหมคะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนคิสเปริลส์าซาจาลานิตเราหลงทางอันเซมักิบูกัดดะคามิเรามาผิดทางอันเอมพัลมัลคามิ เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิม Hem de fer mitja volta. จอดรถได้ที่ไหนคะ On podem estacionar? ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ Que hi ha una zona d'estacionament aquí? ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะ Quant de temps puc estacionar aquí? คุณเล่นสกีไหมคะ Que fa esquí vostè? คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ Que puja amb el telesquí vostè? ที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ És possible llogar esquís aquí?